Ezabuli yanshanju naina Mukama kiza Isiraeli Waituruwanga kawatuwam watuwera mukimu Entama ezo iwe uyeshumbira nkawazinigalira kubi Oiduke enteko yawe eyo wayeronkeire kwemakara Eyo watungwire keba yangali yawe nyabwawe oijuke eibanga lya Sioni bali otura oije olebe okwo lwensinga yawe esirikire kimu akalika yokona omubisha akasirikize ababisha bemire omwawe atakatifu basinda ebiribyamo babiyam batamu ebiribyabo kishasi ekya bunyaruguru ebisika babitemesize endyamiti enyigi zebiraka zona bazi kambuza embaizi n'enyondo lwensinga yawe bagitumika omuliro baliwo osingira baokya abutama bamara bayebugabati tubatere tubakonkomye au nikuo kuokya buli mwanya ogutakatifu omunsi yona obubonero bwaitu obutakatifu watu wao Ituki na murangi wena wena mara omulijwe talimu alikumanya mbali tulimubonera Waitu ruwanga ulibera no kujumwa omubisha agiyeo akujume ebiro byona abwaki kutatujuna nkawafunya omukono gwawe gwa bulyo kandi okoruwanga niwe aba mukama waitu kwemakara karakona omunsomu niwe aturokora omubushobora bwawe okabeganise enyanja ebinyamugenge byenyanja wabisatangura emitwe niwe wachebachebwire emitwe ya leviatani wamunagira ebikaka byomwirungu kumulya okatabura enchuro nobugera imigera etayomaga wagyomesa omushanagu bagwawe ekiro kwako kiba kyawe niwe watairewo okwezi nenya nyinyi na izoba watao embibi zona zensi okatao ekyanda nekirumo kembeo baijuke ekigambeki omubisha nagamba kubi amukama abantu babi nibakujuma kubi singa akaiba kawe utakanagira bikaka omunaku wawe utamwebwa eira iliona endagano yawe giteo omutima akuba enzimbi buliantu mwirima obo babonesize naku aleke kushonara omunaku nomukene basingize ibara lyawe waitu wangaimuka oyerwa neo ijukoko ababi bali kukujuma kubi omushana gwona otayebwa yombo yababisha bawe urugambo rwabakushenga nirweyongera bulikanya